welcome to Ortuondo Radio Show! Saio hau amamos garrena da eta beste asko izatea espero dugu zuen laguntzari esker. Gaurkoan, azkuna taldo Adolfo Suarez gogoratuko ditugu. Bai, fascista hauek hildira eta orain eure memoria garbitu nahi da. Faragagaz be geuse bardina inzeurien, baina oraingoan beste arrisku bat daukagu bi Ze, Bilboro, plaza zirkularari Iñaki Azkuna izena ipini daidotzi. Eta gazteizen, plaza bateri Adolfo Suarez, Mesedes, ezin dugu hau onartu. Ni de palo, gainera, Ze, ezin dugu izen horrek ora guantau egun edo. Herri honi egin dioten kaltea eta gero, beraien izenak orai patxen dabiz lau aizetara. Eta klase guztietako e, fascista gainera gure deuri euren izenak betirako horitxe. Guzti honi, estok. Fascista guztiek kanpora, eta beraien izenak bebaiz bastante land de cowboy, el yugo y la flechas que duten como para que pongan nombres de estos por ahí. Beste alde, herri mugimendu batzuk eh, sortu dire, bai gasteizen eta bai Bilbon. Plaza hoei, martxoak iru izena jartzeko eta Bilbon kukutsa eh, deitzeko plaza zirkularari. Eh, firmatu petizio honik, mesedez, interneten egongo da informazio honen ganean. Beste mesu bete bai badeko Eta hau zera ez gae eta Ramonzin txat bereziki Ze ointxe segiduan ipiniko dugu litros de alkohol abestia Poio frito! Eta gure badeu kobrau edo <laughs> gure badeu bere partea jaso Ba, bueno, ba, pase deitela ordu ondo gaztetxetik Ba, edo zein egunetan eta emongo dutxegu bere ordaina Nafarroa kalea bi <laughs> Eta bueno, gai esaldatuz, gaurko saioan Idiozin, grazia aukingo dugu, atal berri bat, retrakasaria, agenda, berben orgia eta radio rebelde. Betiko moduan, ondo pasa. Zerrik asko! Chan. Chan. Chan. Goltz, eta, bueno, horko atal berri honetan, e, eh, monogamia okin dugu azterat. Azterat. Bai. Bueno, ari, eh, zukatzeko zara, eta horretu, ari, bai, nire uste, <coughs> hau ze, eh, oso gai komplezua da. Bai. Nire uste, monogamia bai. hitza bera komplezua da zen mono, tximin, osa nahi dago. <laughs> eta gamia, gamia ez dut oso argi, zer esan nahi duen gamia, baina tximinoarekin erlazionatu da dagoen ez ezaitasko gustatzen. Ba, jodun dara gato, bai, ba. baina. Baina, baina, baina. Baina, baina, monogamia, monogamia bera egora emozional bat da. Eh, egora emozional honek, ba, e, eh, lortzen da, zure bikotea guztiz betetzen zaituenean, guztiz, guztiz betetzen zaituenean. Literalki. Eta, bai, literalki. Eta zuk bera betetzen duzunean ere, noski, kar. Ez que, bai, bai, nore ingertatzen. Ba, betetzen duzu, eh, zulo eta guztietatik, ba, saiatzen zara bera betetzen, eta ba, berak be, betetzen zaitu, bera, noski. Bai. Bai. Eta, bueno, egoera horretara lortzen ertzen zarenean, zure bikoterekin bakarrik hau nahi duzunean, ba, nik uste dut hori dela monogamia, ez? Eta, ez, duzunean lortzen egoera emozional hau, ba, uste dut, gure instintu biologikoen kontra edo instintu biologikoin musine egitea dela, eta... Ba, Bai, <laughs> egitea. <laughs> Eta, gero, erako gauza biologikoen kontra edu da nenean, ba, erako, ah, arau pila montatu dugu eta ez da Eta nire uste da, nire uste ustela eta hori da nik. Ba, ba, ba, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, filologo, O sea, no te digo yo. Vale, porque muy ¿no? Lo, Soy un filólogo, pero en plan general. ¿sabes? Filoyas, Mono, mono, chimino, hondo, saludos. Mono, chimino. Baditu, pues, open, para acá, tu Gamia. Gamia, latín es mamía. Gamia. Mamia. Mamia. Ipurdi, ipurdi gura, ja, buen mami, hori, la gustatzen zaidan, hori agapatzea. Batean zuritu iten dozunean, bestean mamia, gertan da, ez da, horinean iten dozunean. Tani, momentu, eta beste guztiak izudiko. Mono, gamia, mamia, hau da, eh, txininoa berak berearekin egiten Bajillak egitea. Ah, ah, eh, ah, Bajillak egite hortik dator zer kanpaia. Berez, kanpaia, kanpaia. Osa, tximinoa berez, osa, tximinoa <laughs> dago denbora gutea, dara egite fuego. Eh, eh, bata bestea gaz, eh, culo, mm. alu, eh, bai. barkatu, misona... Ao, ao. Misona sara, confundu ditu naiz, edo es, edo bai. bai. Baina hor da, bizez. Baina, zer ikusi dauka monogomio. Mira, esan moizuetare gehiago, osa, eh, gure esperma, matximeno ba, lez, deko... Eh, ez, ez, gure esperma, deko guz bi tipo espermatozide, eta hori da, hori egia da. Bai. Espermatozide tipo bat da besteen espermatozideak jateko, tio. Ajá. O da, espermatozoide guerrero o... Bai. macho alfa. Pa matar a ah. los otros espermatozide. Espermatozide. Pero alfa, esan dien Ese, es que alfa. Eh, dira, babesleak, eh. Dira, babesleak. ahora, veneta. Ahora, Ze, igual, eh hori, alu baten, egon daitezke, edo, ikurri bat, edo. Bost esperma berma desberdin, e, egun berean. Osea, bitu zelako poligamio, fiesta, <laughs> desakuma. Que egiten dute, zua etxen gainean. Vale. total, de dónde viene la monogamia esta? O sea, esto tiene que ser, edo tximino bat, ditu zen, zoiz baten, en plan, eo, bakarrik, beste batekin, Edo Jausi zen, ajá. Eh, eta si eh, no sabía trepar y la otra tampoco. O sea, pero... chulo es salirse nada, nada, la, la, baina no, monogamia da... estoy diciendo que eh, extendemos... Istripu bat, istripu bat. Extendemos... Eh. Istripu baten, oinordekoa garela. Istripu baten, ahora Vale. Un vale. istripu, pero caltegarri, o sea... <laughs> de, de, o que no sabía trepar, o que era... Lisiatua, lisiatua, muy feos, <laughs> muy feo. Nadie quería con ellos. Vale. Eh, vale. Yo les llamo... Mm, mamadam y pajeba. <laughs> Ba hori da nire diskurtsoa, ez ez dugu zen diputa edea. Hoin ez bai. dago nire diskurtsoa. Zer mono, esaten dago ositzuzia da nahi. Mono, emarte bai. egun mono. <laughs> Gamia ez, mm, com, eh, no me como nada. Orden, mono, no me como nada, en plan de... Egote esa sobre bicote kidea gaz denbora askoan, porque si no, no te comen nada. Y me agarra, agarro un clavo ardiente. <laughs> Orduen, nik esan gunuen que, que dala subterfugio sentimental bat, da cooperativismo bat en el proyecto vital. Oh, oso sakon esan da. Oso sakon. Hau tengo da YouTube-en, eh? Bona, ba. Nesu bat emendik eite beri, nahi duzunean jateko tertuliano moduan hemen prez gaude, ba. Ba, ni gustu de eh, monogamia dela kultura kesarritako kate batzuk. Eh, kate hauek Nik uste dut, eh, gure animali iztindutik urundu egiten gaituela. Gusti izago, no? Eta, bueno, ba, nik uste dut, eh, zentzu batean, igual, monogamia hitza esan diteke beste hitz bategaz, edo konparatu da, edo atxikitu da hitz horreti, eta nik uste dut, hitza hori dela maitasuna, edo ez eskenean eh, maite egiten duzun pertsona bat tekin, ba, tipo, betiak konbazara beragaz, edo, ez? Eta gero hor datu, ez represio modua, ez eskontza, eta hori una represió que els contratos a largo plazo, no? Calidad. <laughs> indefinido, esa tendana ya la nean está buena, va, claro. niño, el mantentzen dos el arco contrato indefinido. Pero lo valetxe, ¿no? Es que en el Lisa da estudio a... Pues, eh, no, eh, oye, ¿eh? es verme tan oroja que el bacho en Jorduen. Ah, a ver, que es borrado. Estáis eh, sí, cambiando el registro. Vale, se pase tan dan, es que... Mire, intelecto, hay danes... Eh, Uh, uh, uh. hain handia. Sobre pasau. Bai. Vuelves. Hain <laughs> ba, nire zabala. Ba, karo, ulertzen du nire... Le pasa. Izkuntza eta erabiltzen dut ditudan eleak, eleak eta berbak, igual, ez direla oso aproposak, ba, eh, eh, erritarrek hain ongi ulertzeko, orduan, Bueno, de Bat saiatuko nahi. Bai, bai, bai, galdera bat Galdera Ah, egia da, nik baukat oso galdera apropos bat egoera honetarako monogamiari gainera. Eta monogamiaren barrera hau botatzeko edo nola superatu dezagun edo nolako entrenamiento batzuk egiteko nire galdera hemen doa. Bola txino batzuk opalitzen badituzte, <laughs> badituz, badotzu ez, probeko zen duzan. Berri sushi me encanta. Eh, <laughs> o sea que Arroz pilla, eh, eso eh, digo. Ori me encanta. Claro, vaina, Arroso pilla, dano de aquí un andisartu, ¿verdad? Es da mm, hola ah, china hola Bola txino. Baina, ah, bola claro. txino esaten dugunean, eh, Dragon Ball da horrez ezeko. Bai, bai, claro. Dragon Ball... Alde batera usten imaginatu Dragon Ballak ipurtxu lotik sartu behar badituzu. Yeah. uste du Son Gokuk hainbesteko zarat egiten zuela. Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, Matxinoako sonura lagarria bai. direla eh, gizartearen txar. hau da, oso zabal. Bai. Eh, zer eh, egingo zenuek zenukete, bakoitzak esan bat dugu, mm, ekintza bat, eh? eh? gure gazte rebelde harima balekin, poligamia instauratu. Industrial ez olea. Mm, nik usteot, eh, seguridade sozialak errezetatu beharko leukela, eh, iabetero zure eh, comunidad de vecinos en eh, rotación de bat. Eta eh, eh, bueno, ez dakit, e, ez dakit informazio Ez dakit, esan e, nik ez dagoela. bajatzea be... Zei? Kondoien... E, eh, Presioa ba, ba, bajatzea ba, bat... Ez media bat Nik uste dut guzti honetan, ez ez ez, gatera dira erantzai. Edukazio seksuala dara, klara. Eta behin entzen dut garenean eskuntza seksual... Eh... Eskuntza ez, inposaketa, inposaketa hori estatuak ba. inposatu inbako leuke, bai. en plan de kalean zier, eh, <laughs> señalatu bata da bestea da. Uste dut, instalatzeko poligamia egin beharko gindela eh, acción directa deitzen da. Orduan, ekintza zuzena. Bai. Ekintza zuzena, ekintza zuzena. Orduan, irautza modura nik proposatuko nuke hemen, ortu ondo irrati saioti, eh, urrungo San Valentin egunean, urrungo urtean, ja. Topaketa seksual bat egitea. Eh, oparitu beharrekoan bomboiak eta e, eta golako la larrosak eta talako gauzak profesional bat eramatea zure bikotek ideari. Edo lagun bat. Eh? Edo lagun bat. Edo lagun bat. Profesional bat. <laughs> bero. bai, da, zein pentsatzen zuen Ah, bueno, etxon. Eh, bueno, deko daz bigaldera. Ba, ba, ba, ba. <laughs> La beste a Joseba gutako da, igual. Bai, bueno, Jon, vale, venga, bota con bota con Eh, posible da eh aktore porno izutea da monogamoa eh, era no? <laughs> Bai. Bai, ikusita dauka dokumental bat horren gaina zifana eta gaina tipoari deitzen antotzen gehiago pelikula gehiak egiteko eta tipoa heterosexuala izan. Eh, ez, heterosexuala ez monogamoa. Bai, heterosexuala monogamoa izan, nobia zeukan eta tipoa aktore porno izan eta egiten zuen pelikula gehi gehiago eh, atero baino. Eta horren ganean dago, Canal Plusen egoan, Eh, gomendatzen dotxo temendik eh, dokumental batzuk, eh, la trilogia del pene, oso, oso gomendagarria, YouTube neongo da. Eta badago beste bat, aktorez esporno lako zeuse desdaki zer gehiago da, dokumental bat Canal Pluseko abe bai. Eh, Muy fálico, no? Ez, bere ganean, eta bai, ezagutzeko, ezagutzeko, azuta, baina oso onai. Bai, oso ondo, eh, esateaz, gomendatzea, baina igual bideo hauek ikusteko adingabekoa basarete hori, bai, kontuz, zun ah. esuekaz, ez egoteko elkuartutiz, igual, eh, espantu dugu dugu. Bai, bai. Bueno, en mi contacto... Adingabekoa basarete... Errepresio sexualik ez? Eh, klase bari Bai, nik eh, rekot galdera bat, azkenan, eh, zu eh, fillen bat zamitu eta hablar izun takoa. Bai. Ez eh, uste dute, eta balo besteko la bikote zendorik. Pero, bai, venga, hain pipa kendu eta gotin, da, venga, berrela egiteko. Da, bueno, orduen, eh, no azkenean gauz esamen eh, poligamia, poligamia defendatzen da, nok ez? Uh -huh. Eta, bueno, ba, zuek bikote sendoa degoztela. Defendatu ez, nintxagai. Ba, nintxagai, orduen, eh, bai, bueno, zuen defendet duena, nik uste dut ez, ez, baina, bueno, e, zuek bikote sendoa zuen erenean, eh, e, nola defendatzen da zuen, teoriko gik guzti dugu, ja, defendatu egin da zuera, eh, poligamia, baina praktiko gire ere defendatzeko gai edo izango gaza, patxineten. Bo, oh, ni bentsen nore libelean, eh, mantengo la teknika de la plaza diaria. <laughs> baina hortik kanpora ezin izen dut. Eh, bueno, ni, kementik, orain... Ni, ni mozorrotzen naiz, askatuan gara, eta Baina, bai, hori polita da, ez dauka zei guzi, eta nik emendik eh, luzatu nahi dizuen nire eskaintza, ba, gure dozunean deitu ba, nire telefonoa, eta ba, bizitzari esan, eta joango nahi laguntza bat ematera nahi duzunena, eta poligami hau, bat martxan ipini, eta horako bat. Ba, telefonoa, hau da, piiii, <laughs> ba, And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. And those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. raindrops keep falling on my head. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Ladies and gentlemen, Azteko retraka sari nagusiaren irabazlea... Jordi Ebole, naizta tipo honek bere burue progretzat eduki, azte buruntan emitutuako la mierda de tres días en errenteria, saioa, kasetaritza pretenzioso modelo txat arliteke. Diskurtso dun pepero bat, armatua egonikoa da bertxaletasuna eta sozialismoa gorroto duena izingabeko sufrimendua pareatu duen pesoetarrak. Ta beste aldean, larrutik ordaintzea merezi duten eskera bertxala eta Jordi Ebole, Estatu Espainiarren eritzi ofiziala zabaltzeko badeko guz ETV eta el correo. Que te den por culo, Jordi, gilipollas. Agaskarla por ahí. Gaste eguna! Galdako gaste eguna, maiatzak iru. Bertan, umeen jolasak, txapelketak, baia txapelketa, elektrotxaranga eta kontzertuak izango dituzu. Animatu eta paella hartu! Zerruzko de energía. Ondoren, gauerdiko hauntzaren puskerra. Orkondo irratitik, testu laburrak, zuen belarri miragarri entzako. Sobre el trabajo asalariado. Hay también, a mi parecer, algunos que no prestan un gran servicio a la sociedad por su inteligencia, pero que son robustos de cuerpo y capaces de los mayores trabajos. Trafican con las fuerzas de su cuerpo y tienen opción a un salario en dinero por ese, por ese tráfico, de donde les viene, yo creo, el nombre de mercenarios. Platón, la República. Sobre la propaganda totalitaria. Sabemos, en efecto, que la propaganda totalitaria no necesita convencer para triunfar. El objetivo de la propaganda es causar el desaliento de los espíritus, persuadir a todos de su impotencia en restablecer la verdad a su alrededor y de la inutilidad de cualquier intento de oponerse a la difusión de la mentira. George Orwell ante sus calumniadores. Eta azkenik, brusco cita a la burba. Acaso Averroes Kant, Sócrates, Newton y Voltaire podían imaginar que en el siglo XX la plaga de los centros urbanos, el intoxicador de los pulmones, el asesino en masa, el objeto de un culto universal, iba a ser un, vehículo de chapa con cuatro ruedas y que la gente preferiría morir aplastada por él durante los fines de semana en lugar de quedarse tranquilamente en casa. Stanislaw Lem, Congreso de Futurología. Jo, ze bariko aspergarrize, ez da beso ebeikiko la. Nola nabaritzen da, ez duzula, ortu ondo irratia entzuten. Uiz? Eta orain, agenda! Apirilak lau, barikue, iruretan, ernaik antolatuko bigarren jardunaldi feministak, ortu ondo gaztetxean. Apirilak amabi, zapatuen, etzeratek antolatuko duen pilota txapelketa, gandasegi itzartuak, zogua, baskaria eta abar. Apirilak hogeta zei, igorreko gaztetxaren ateak zabalduko dira. Barikuro, zotxiterritatik aurrera, pixapotea portu ondo gaztetxean, eragile desberdinen eskuti. Domekero, bostetan, zure gazteguna antolatzeko da. Eta nola ez, domekero bebai, saspiretan, gazte da. Animatu! de cerca, viene de lejos, con sus historias de droga y festejos. Hay que contigo nada más que yo hablo, hay que contigo a nada yo atiendo. Las rosas pinchan en el brazo izquierdo, al lado está el corazón más al centro. Ay, no me asustes que yo no quiero, que yo no quiero y no sé lo que siento. Las rosas pinchan cuando uno le duele, pero acarician cuando uno las huele. Las ruedas giran y se les olvidan que como las nubes no andan sino mirar. Las rosas pinchan cuando uno le duele, pero acarician cuando uno las huele. Las ruedas giran y se les olvidan que como las nubes andan si no mira Ay, que me gustan las flores, yo te digo, de todos los colores que imagino. Ay, que pero es que contigo yo me olvido, se me suben los calores. Ay, que me gustan las flores, yo te digo, de todos los colores que imagino. Ay, que pero es que contigo yo me olvido, se me suben los calores. los agujeros. Con sus pequitas me tiene contento. Que yo medito, que yo me pienso en muchas cosas y sobre todo en eso. La vida dura y dicen que es dura. La mía ha sido a dura o más la tuya. Hay que poca cosita que yo espero. Alguien me dijo, no le pidas olmos al perro. Las rosas pinchan cuando uno le duele, pero acarician cuando uno las huele. Las ruedas giran y se les olvidan que como las ven, anda si no mira. Las rosas pinchan cuando uno le duele, pero acarician cuando uno las huele. Las ruedas giran y se les olvidan que como las nubes no si no miras Ay, que me gustan las flores, yo te digo, de todos los colores que imagino. hay que pero es que contigo yo me olvido, se me suben los calores. Hay que me gustan las flores, yo te digo, de todos los colores que imagino. hay que pero es que contigo yo me olvido, se me suben los calores. Trata una guerra verbal contra el gobierno, acusándolo de corrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Aquí Radio Rebelde, desde Ortuondo y Ratia, Radio Libre de Euskal El resurgir de los pueblos cantabro-pirenaicos es una verdad incipiente Nadie puede poner freno a un nuevo pensamiento que únicamente se basa en el respeto a la naturaleza y a todos los que conviven en ella. Podréis desarrollar miles de teorías libertarias o cientos de ideales de convivencia, pero sólo aquellas que tengan como fundamento vivir en total equilibrio con la naturaleza, pueden subsistir como ya lo hizo, lo hicieron durante miles de años. No podemos pertenecer a ninguna sociedad que convierte su hogar, su pueblo, en un desierto de cemento. Seamos violentos. Seamos como esa brizna de hierba que se abre paso ante las La ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia y sediento de luz te nombro hermano en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche nítido inmenso a nosotros con tus ojos miopes, azules intensos. Fuiste desde entonces el hermano, terco, indeclinable, sempiterno. Fuiste mecanobra, formiga, martillo, y al día siguiente de nuestro encuentro vimos tus letreros subversivos en todos los muros de nuestro pueblo. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, elegante vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, nicaragüentera te grita presente, Comandante Carlos, Carlos Fonseca, elegante vencedor de la muerte. presente. Una bala en la selva de Sinica penetró en tu recio corazón de santo y estalló tu sangre en nuestras vidas como una gigante bomba de contacto, desbordante de amor hacia los hombres, trinitaria roja, tu pecho desnudo tus ojos azules generosos, apuntando firmes hacia el futuro. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, acá vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, cara entera te grita presente. vencedor de la muerte, novio de la patria la presente. Cuando los afiches del tirano sean insepultas, huellas de la escoria, cuando los traidores y cobardes sean referencias de una vieja historia. Las generaciones venideras de la Nicaragua libre y luminosa. Van a recordarte eternamente con tu carabina disparando aurora.